eblas traste reducti en aerigon de metano. Se temas pri la varmdoma effecto, tiam oni precipe parolas pri carbon dioxido, sed ancau metano ludas gravan rolon. La unui ginta in nun montras en raporto Ciel post dec jaroi eblos reducti la aerigon de metano ie prescaula la duono. La ciu iara en aerigo de la varmdoma gasso metano, lau indicoi de la UNO media programo UNEP, gis la iaro 2030 povos esti reductita ie gis quardec quin procentoi. Lau rapporto, tio povus eviti monscale miliono in da tro fruai mortoi pro varmigio de la terro, cae pro malpurigio de la aero, cae signifa in perdoin de ricoltoi. Reducto de la en aerigo de metano, lau directorino de UNEP, estas la plei forta levilo, cion oni havas, por mal rapidigi la climatan shangion, dum la venontae circa dudec quin jaroi tio completigos la necessan reducton de carbondioxido. La gaso metano causas essence pli fortan varmdoman effecton ol carbondioxido. Aliflanque, metano ene de quelcae iaroi, cae tial essence pli rapide, mal combinigas en la atmosfero ol carbondioxido. dioxido. Tia la autoroi argumentas che pascioi por reducti metanon iam ie mallonga vido estus tre efficai, cae tiel la tut terra varmigio gis la iaro 2045 povus esti bremsata je 0,3 gradoi Celsiuso. Pli olla duono della monscale en aerigita metano, laula rapporto, estas causita de homai activezoi, enda el grundigo de nafto cae gaso, cae en agriculturo, cae forzorgado de forgetagioi. Tiel exemple la riparado de el tubigioi de metano, cae de licoi en la sectoro de nafto cae gaso, povus contribui al malcresco de la en aerigoi ancau per shangio de la besta nutrajo en la besto bredado, la en aerigo de metano povas esti reductata. En la rapporto, oni ancau recomendas separi jam frue organicain forgetajoin de aliai forgetajoi. Lau studajo, exemple en Europo cae Hindio, trovigas la plei granda potenzialo por reducto de en aerigoi de metano en la sectoro de forgetagioi. Ali eblos en cinio eviti en aerigoin en la campo de el grundigo de carbo, cie ancao perdigas metano. Scientistoi grand parte interconsentas che necessas agi, Dum aprilo la Europa Ter Observa Servo Copernico liberis datumoin pri la varmigio de la climato. Lau la quara climat rapporto de la EU Satellita Servo, la temperaturoi situis sur la continento ie du gradoi super la mesur valoroi quiui resultus en mondo sen aerigoi de carbon di la concentrigio de la varmdomai gassoi, carbondioxido cae metano, en la atmosfero, laula rapporto en la iaro 2012, crescis je 0,6 cae 0,8 procentoi. Tiel estis registritai la plei altai mesur valoroi ecte la comenzo de la persatelitae mesuradoi en la iaro 2003 la concentrigio de carbon dioxido nun tempe estas je quindec procentoi pli alta ol dum la antau industria epoco.